bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 Biz islom ummatimiz. Biz muhojirlarmiz. Bizlar mujohidlarmiz. Mana bu o'zimizga Alloh subhanahu va taolo ato etgan mana bu sifatlarimizni esdan chiqarib qo'ymaylik. Biz butun Allohning mulkida islomiy xilofatni o'rnatishlik uchun ahd bergan muhojir va ansorlarmiz. Mana bu g'oyalarimiz, mana bu maqsadlarimizni hargiz esimizdan chiqarib qo'ymaylik. Arzimas matoga mana bu oliy g'oyalarni sotib qo'ymaylik, birodarlar. Mana bu eslatmalarim sizlarga. Ya'ni mana shu 1 yil mobaynida islom ummatining ichida juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Va bu bir yil o'tgan vaqt, fursat ham bizlar uchun bizlarni safimizdan shahidlarni tirib olishlik davri bo'ldi. Juda ko'p islom ummati qurbonlik berdi. Alhamdulillah, mana shu qurbonlik berayotgan saflarda turibmiz. Biz aytib o'tdim birodarlar, 1 yil mobaynida juda ko'p imtihonlarni boshimizdan kechirdik. Biz o'zimizni yo'limizni ravshan aniq bilib olgan jamoatmiz. Bu yo'l shundan iboratki, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valaddolin. Mana shu yo'lda ketyapkanmiz. Bu yo'lni dushmani g'arb. Bu yo'lni dushmani sharq. Shimol va janub. Barcha kufforga qarshi, barcha islom dushmanlariga qarshi Mana shu safda istiqomat qilyapgan jamoatimiz. Bizni Allohning dushmanlari bilan o'rtada do'stligimiz yo'q. Bizlarni faqat va faqat Alloh va uni rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallam va mu'minlarga bo'lgan muhabbatimiz bor. Mana bu muhabbat asosida al-valo val baro aqidasini qalbimizga joylaganmiz va shun aqidamiz uchun mana shuncha mashaqqatni tortyapkanmiz. Lekin bu boshimizga kelyapgan har bir lahzaga biz Robbimizdan rozimiz. Faqat Allohdan so'raymizki, bizni oqibatimizni go'zal qilsin. Mana bu yo'ldan toydirib yubormasin. Ana shu oldimizga qo'ygan maqsad Robbimiz rizosi, Robbimiz jamolini ko'rishlik, Firdavs jannatiga kirishlik, Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shafoatlariga musharraf bo'lishlik dek büyük maqsadlarga Alloh subhanahu va taolo to'kilib qolmasdan salomat yetib olishini Alloh Teala nasib etsin. Chunki biz doim aytganmiz, bizdan avvalda o'tgan shahidlarimiz, bizdan oldingi o'tgan salafi solihlarimiz bizlar uchun namuna birodarlar. Shulardan Abdullah O'shini shahid, Alloh shahodatini qabul qilsin. Shahidlardan hisoblasin. U birodarimizni doim shiori shundan iborat edi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mana bir shiori bor. Iymon keltirgan mu'minlar Allohdan haqiqiy taqvo qilinglar. Va musulmon bo'lgan holatda hayotdan vafot topinglar. Va antum muslimun musulmon bo'lgan holatda. Demak, ko'rib kelyapmizki, mana bu biz tanlagan hijrat jihat yo'lida musulmon bo'lib yashashlik, musulmon bo'lib hayotdan o'tishlik kamdan kam insonlarga nasib etadi birodarlar. Shuning uchun mana bu tanlagan yo'limiz Sirotul mustaqim. Jannatning yo'li. Hujbatil jannatu bil makarih. Jannatni atrofi mashaqqatlarga, nafslarga yoqmaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. kutiba alaykumul qitalu va huwa kurhul lakum. Va huwa kurhul lakum. Bu nafslarga yoqmaydigan narsa. Shuning uchun ham Rasul sallallohu alayhi vasallam o'zlarini ashoblarini shunday buyuk oliy himmatlar bilan tarbiyadilarki, ular charchab qolishmadi. Abu Ayyub al-Ansori 93 yoshlarida Istanbul, Istanbul Konstantinada vafot topdi bu kishi. 93 yoshlik kishi. Ular charchamadi. Chunki ular Ahzob kunida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bay'at berib turib aytishgandiki, "Nahnul ladina bay'ana Muhammada al-jihad ma baqina abada." Biz Muhammad alayhisalomga jihad qilishlik uchun bay'at berdik. to umrimizni oxirigacha deb ular bay'at berishgan edi. Bir hafta, bir oy bir yil, bir mavsumlik mujohid emas. To o'lgunimizgacha biz jihad qilishlikka Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bay'at berganmiz deb aytishgan edi. Biz ham ana shu oliy himmatli kishilardan biraylik. Bu yo'lda charchab qolmaylik, birodarlar. Bu yo'lda charchab qolmaylik. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng og'ir imtihonlar vaqtida o'zlarini ashablarini buyuk himmatlar bilan tarbiyalagandilar. Makkadan Madinaga hijrat qilayotgan vaqtlarda Suroqaga Kisroni bilaguzugini va'da qilgandilar. O'zlari muhojir, o'zlari faqat Abu Bakr bilan chiqib keta turib Kisro, ya'ni o'sha zamonani bushini bilak uzugini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qilgandilar. Va haqiqatda Umar ibn Xattobning vaqtlarida mana bu bilaguzuk musulmonlarning qo'liga g'animat bo'lib tushdi. Suroqaga Umar ibn Xattob aytdilarki, "Yo Suroqa, mana buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam senga va'da qilgandilar" deb turib qo'liga toqib qo'ydilar. Ha, mu'min kishi shunchalik oliy himmat bilan tarbiyalanishlik kerak. Charchab qolmaslik kerak. Rasul sallallohu alayhi vasallam xandaqni kovlayotgan sovuq, qo'rqinch, ochlikdan tinkasi qurigan sahobalarga Rum, Fors, Yaman saroylarini fathini bashoratini berdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda munofiqlar nima dedi? Bular hojatiga chiqa olmayapti xandaqdan tashqariga. Rum, Fors, Yaman qasrlarini orzu qilyapti deb masxara qildi. Va lekin mu'minlar, haqiqiy iymon egalari hada ma va'adana Allohu va rasuluhu va sadaqallohu va rasuluh deb mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning va'dalarini tasdiqlashdi. Ha birodarlar. Biz mana shu zotlarga ergashganmiz. Sahobalarga ergashganmiz. Hamma o'zimizga bebaho narsalarni tashlab muhojir bo'lganmiz. Va hijrat diyorida Robbimiz bizni aziz qilgan yüzyillarda tirilmagan sunnatlarni Alloh taolo shahidlarning qoni bilan Alloh taolo tiriltirgan. Muhojirlar, ansorlar, shahidlar juda ko'p islomiy fazilatlar, islomiy qadriyatlar ko'milib yotganini Alloh taolo aziz qilgan. Mana bu ne'matlarga musharraf bo'lgandan keyin bu ne'matlarga nonko'rlik qilib qolmaylik, birodarlar. Ha, Bu jamoat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgan. Xulafoi Rashidin al-Mahdiylarga ergashgan. Sahobalarga ergashgan. Tobiinlarga ergashgan, salafi solihinlarga ergashgan. Bundan iki kun avval shu Pokistondagi katta ulamolardan bittalari kelib, sizlarga ko'p salom aytib gitkendi bu kishi. Ko'p katta olimlardan bu kishi. Bu kishi ko'p ilmiy o'sha kuni bir solih suhbatlar bo'ldi. Shu suhbatlardan bittasida bu kishi aytdiki, Hasan al-Basri rahimahulloh Kobulga 500 ta sahoba bilan birga kelgan ekanlar. 5 yil Kobulda qolib ketishgan ekan. Va bu 500 ta sahobalarning ichidan <coughs> aksarlari badriylar bo'lgan ekan. Badriylar Badrda ishtirga ishtirok etgan sahobalar 5 yil qolib ketishgan ekan. Madina qayda? Kobul qayerda birodarlar? Ha, biz ana shularga ergashganmiz. Biz ana shular bilan birga jannatda bo'lmoqchimiz. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, al mar'u ma'a man ahabba. Kim kimni yaxshi ko'radigan bo'lsa, o'sha bilan birga bo'ladi dedilar. Bizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat shu yo'lda olib yuribdi. Alloh va rasuliga bo'lgan muhabbat shu yo'lda olib yuribdi. Mana bu buyuk maqsadlarni birodarlar dunyo matolariga almashtirib qo'ymanglar. <coughs> Doim aytaman, o'shalarga ergashaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, xulafoi roshidinlar, roshidinlar va salafi solihinlardan ibrat olaylik. Biz o'shalarga intilaylik. Atrofimizga qaramaylik, birodarlar. O'zimizdan quyugimizga, ostiga qaramaylik. Unda adashib qolamiz, birodarlar. Xoh ibodatda bo'lsin, xoh ixlosu taqvoyu jihad hammasida o'shalardan namuna olaylik. Biz kishilarni bu zamonadagini afzali bo'lishlikka emas, o'sha afzallarga ergashlikka harakat qilaylik. Agar atrofimizga qarab o'zimizga baho beradigan bo'lsak, biz adashib qolamiz, birodarlar. Shayton bizni adashtirib qo'yadi. Bizni amalimizni zinatlab ko'rsatadi. Shuning uchun ulardan namuna olaylik. shuncha ne'matlarga musharraf bo'lgandan keyin dindan orqaga qaytib ketmaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini sahobalarini haqida duo qilar ekanlarki, "Ya Alloh, ashoblarimni hijratdan orqaga qaytarib yubormagin" der ekanlar. Biz ham duo qilamizki, "Ya Alloh, biz bilan birga bo'lgan bu ashoblarimizni bu hijratdan orqaga qaytarib yubormagin." Chunki qaysi bir qavm jihad qilib jihadni tark qiladigan bo'lsa, unga xorlik muhr bosib qo'yiladi, birodarlar. Xor bo'ladi u. Shuning uchun Alloh taolo bizga shuncha izzat berdi. Mana alhamdulillah bugun ertalabdan bos iymonlashib, xursand bo'lib o'tkizdik. Bu buyuk ne'matlardan bittasi, birodarlar. Shuning uchun mana bu tanlagan yo'limizda avvalambor o'zimni va sizlarni Allohdan taqvo qilishlikka buyuraman. taqvo qilaylik. Ka imtihon har xil imtihon bo'ladi. Ochlik imtihoni, to'qlik imtihoni, g'alaba imtihoni, mag'lubiyat imtihoni, hammasi imtihon. Imtihon tugagan emas, birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, har bir ummatni o'zini fitna, fitnasi bor. Mening ummatimni fitnasi dunyo dedilar. Dunyo dedilar. Shuning uchun o'zlarini ashablarini dunyo va'dasi bilan tarbiyalamadilar. Madinaga da'vat qilgan ansoriylar biz sizni da'vat qildik. Endi hamma dunyo biz bilan dushman bo'lar ekan. Buncha mashaqqatimizni evaziga bizga nima bo'ladi deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam valakumul janna" dedilar. Sizlarga jannat bo'ladi dedilar. Boshqa narsa va'da qilmadilar. Makka ni valiligini Umarga Madinani valiyligini Abu Bakrga dunyodan hech narsa va'da qilmadilar. <coughs> Jannat bilan umidlanib yuraylik birodarlar. Bu bizni aldayotgan bugungi bu dunyodagi narsalarni biz ko'pchiligimiz o'sha yurt tug'ilgan yurtlarimizda tipib chiqqanmiz. Ularni hammasini tark qilib chiqqanmiz. Yana shu narsadan aldab qolmasin. Amirul Mu'minin bilan bo'lgan muloqotdagi bir qancha ulamolar borib Shayx Usoma haqida bo'layotgan suhbat asosida Amirul Mu'minin shunday deb duo qilgan ekanki, "Ya Alloh, birodarimiz Shayx Usomani shu bizni hokimiyatimiz bo'lib turgan Afg'onistonda jonini olmagin, umrini uzaytirgin" degan ekan. Agar o'zini ajali bilan ham vafot qilib qoladigan bo'lsa, do'stu dushmanlar aytadiki, toliblar Usomani qatl qildi dedi. Shuning uchun men duo qilamanki, Afg'oniston hammasi yonib ketsin, kuyib ketsin. Lekin Shayx Usoma bin Laden Alloh umrini uzaytirsin, o'zi hifozatida asrasin deb duo qilgan ekan Amirul Mu'minin. Ha birodarlar, ummatda ana shunday rijollari bor. Bir mu'min uchun, bir mu'minni himoya qilishlik uchun shunday katta mulkini qurbon qiladigan Alloh taolo bizlarga ham ana shunday himmatni bersin. Ana shunday himmat bilan himmatlashni Alloh taolo nasib etsin. Ahli iman birodarlar. Biz aytib o'tdik, ummati Muhammad sallallohu alayhi biz. Mana bu ummat bo'lganligimiz bilangina iftixor qilishlikka haqligimiz agar Muhammad aleyhisselam yakiki ergashsak. Lekin buncha ne'matlarga musharraf bo'lib, haqiqiy ummatlarni safiga qo'shilgandan keyin yana jahiliyat butlarini qurib olmaylik, birodarlar. Butparast bo'lib qolmaylik. Millatparast, qavmparast, vatanparast bo'lib qolmaylik. Oramizga har qanday asabiyat bilan kiryapgan millatparast, qavmparast, zabonparast insonlarni safimizga joy bermaylik, birodarlar. Bu eng katta adashish bo'ladi. Iymonga musharrab bo'lib, yana kufrga, jaholatga qaytib ketishlik bo'ladi, birodarlar. Shuning uchun ham bu jamoatning safini har qanday bo'ladigan tajovuzlardan, har qanday bo'ladigan fikriy, jismoniy hujumlardan himoya qiladigan rijollardan bo'laylik. sahobalarni oyoqlarini olmadi bu dunyo. olmadi. Dunyoning hammasini va'da qilinganda ham ular toyib ketmadi. O'zimga bosh vazir qilib olaman. Malika qizimni beraman. Boyligimni yarmini beraman. Diningdan qaytgin deganda qaytmagan sahobalar eshitganmiz birodarlar. Bu afsona emas bu. Bu haqiqat bu. U malika Rum podshosini qizi u. Dunyoni so'rab turgan Rum podshosi aytayapti bu gapni. Agar Muhammad alayhisalom dinidan qaytadigan bo'lsang, men seni o'zimni bosh vazirim qilib olaman. Bitta-bitta qizimni senga beraman va mulkimni yarmini senga beraman degan vaqtida Abdullah ibn Huzafa as-Sahbi radhiyallohu anhu nima dedi? Mulkingni hammasini bersang ham va menga ixtiyoram bersang, Muhammad alayhisalom dinidan chiqqin, yana qaytib kirib olaverasan degan ixtiyorni bersang ham torfata'in ko'zimni bir yumib ochadigan darajada men dinimdan qaytmayman dedi. Ha, ana shularning himmati bilan islom tavhid Makka va Madinadan butun jahonga g'olib bo'ldi. Biz ham o'shalarga ergashishlikni da'vo qilamiz birodarlar. O'shalarni singari amal qilaylik. Ularning qadam izlariga qadam qo'yaylik birodarlar. Yomon insonlardan ibrat olmaylik. Chunki men doim aytganman. Alloh taolo biz sizni jihodimizga, biz sizni ibodatimizga hech qanday muhtojligi yo'q birodarlar. Agar bu ne'matdan biz yuz o'giradigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bu dinga o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni voris qilib qo'yadi. Shuning uchun kelinglar bunga qiziqanaylik. Yaxshi tarafga o'zgaraylik. Yaxshi tarafga o'zgaraylik. Tariximizni o'qiylik. Bizi yoshimizda, bizni qilgan hijratimizda sahobalar, tobiinlar qanday amallarni bajardi? Biz hali bitta qishloqni fath qilgan emasmiz. Lekin bizda ba'zi vaqtda sodir bo'ladigan sifatlar bu sahobalarning sifati emas, birodarlar. Agar biz islomga biror bir yaxshilik nomini qo'sha olmasak, kelinglar islomni biz qoralamaylik. Islomga qora chaplamaylik biz. 17 yoshida Usomat ibn Zayd Amirul Umara bo'lgan edi. Qani biz 17 yoshlarimiz nima qilyapmiz? Bu savollarni o'zimizga beraylik. Va lekin bitta haqiqatni esdan chiqarmaylik. Islom g'alabasini shabodalar esiyapti. Biz bu karvonda bormiz, yo'qmiz, u muhim emas. Alloh taolo bu islomiy xilofatni islomiy imoratni inshaalloh butun mulkida g'olib qiladi. Chunki bu shabada kelyapti. Alhamdulillah Afg'oniston ichida islomiy imorat kunma-kun mintaqalarni fath qilyapti. Hozir kunda ham siz va bizni birodarlarimiz Zobilda, Doi cho'ponda o'sha qorlarda yuribdi. Shimolda bo'lsin, janubda bo'lsin, alhamdulillah qish faslida ham jihodimiz davom etyapti. Kelinglar biz o'zimizni o'shalarga munosib tarbiyalaylik. Va Allohning hududlarini rioya qilaylik. Allohning hududlarini rioya qilaylik. Alloh va Rasuli buyurgan amallarni qilaylik. Alloh va Rasuli qaytargan, nahiy qilgan amallardan qaytaylik, birodarlar. Allohning yo'lida yuribmiz deb gunoh qilishlikdan Allohdan hayo qilaylik, birodarlar. o'zimizni isloh qilaylik. O'zimizdagi ixlos zaiflashgan. Ihson sifatlari zaiflashgan. Itoat sifatlari zaiflashgan chunki bu kofirlarning maqsadi bu. Kofirlar doimiy ravishda nima qiladi? Avval bir narsani va'da qiladi. Va'dasiga ko'nmasangiz uradi kuchi bilan. Kuchi yetmagandan keyin ichingizdan fitna qiladi. Ichingizdan yemirib tashlamoqchi bo'ladi. Bu hammasi kofirlarning hilasi. Shuning uchun kofir va munofiqlarga aldanib qolmaylik. Agar biz saflarimizni mustahkam qilib, Allohning buyruqlarini bajaradigan bo'lsak, butun dunyo agar to'planib keladigan bo'lsa ham bizlarni mag'lub qila olmaydi. Agar biz Allohga osiy bo'ladigan bo'lsak, bizga hech kim najot bera olmaydi, birodarlar. Shuning uchun hammamiz o'zimiz ustimizda ishlaylik. Yaxshi tarafga ketaylik. Ba'zi birodarlarga nasihat qilsa, men harom amal qilyapmanmi? Men kufrga ketyapmanmi deb turib, minnatga o'xshagan javob berishadi. Yo'q, birodar, kufrga ketishlik emas mu'minning fazilati, balki iymonini ziyoda qilishlik, amalini ziyoda qilishlik, o'zini ana shu solih kishilarga yetkazib olishlik. Bu bizning fazilatimiz emas, agar harom amal qilmayotgan bo'lsak. Shuning uchun sizlardan birodarlar talabim shu. Safimizni mustahkam qilaylik. Faqat Allohni g'azablantirib qo'ymaylik birodarlar. Mana bir necha eslatmalarim Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni haqda sobit qadam qilsin. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasi shu avlod ko'rar.